տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական հյուրը Արգենտինահայ անվանի ֆուտբոլի մարզիչ, սպորտային հովիվ Ռուբեն Զարուսյանն է, ով այս օրերին Արցախում է աջակցելու մանուկներին ու պատանիներին ֆուտբոլային մարզումների ծրագրով Եվրոպական մակարդակի ֆուտբոլային մարզիչ մեր հայրենակիցը իր գործունեության մեջ առաջնորդվում է հոգևորն ու ֆիզիկականը համատեղելու գաղափարով։ Բարև ձեզ, պարոն Զարոսյան, շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ուրախ ենք ձեզ կրկին տեսնել Արցախում եւ նման այցերը բնականաբար շատ ողջևորիչ են, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները մշտապես իրենց ծրագրերով եւ ընդհանրապես հոգեպես իրենց ներկայությամբ մեզ հետ են Կուզեինք նախ ծանոթանալ ձեր արմատներին։ Ես Զմբազ եմ, Արգենտինա, Հարավ Ամերիկայի երկիրը եւ Բուենոս Այրես, որ Արգենտինայի մայրաքաղաքն է։ Բուենոս Այրես մարզ է եւ շատ քաղաքներ կան մեջը մեծ քաղաքներ օրինակ որ մենք գաբրինք Բուենոս Այրեսի մեջ այնտեղ վեր տաղամասը սենք 600 հազար մարդիկ գաբրին քաղաքներ կան մեզ քաղաքի մեջ, ասենք։ Արմատներով որտեղից է, որտեղից էին հասել։ Հայրս եւ մայրս ընված են Արգենտինա։ Բաբիգս եւ դադիկս անոնք պրեպախեստական 100 տարի, իչմավելի 110 տարի առաջ կացած են արևմտյան Հայաստանեն Սեբաստիան պրեպախստալան ոչ թե կացած են դարին իրենց Արգենտինա։ Ինչպես շատ հայեր կան Արգենտինա 150000։ հա- Ովքեր տարան ծանոթ եք նախապատմությանը ձեր պապիկն ու տատիկը ինչպես էին հասել Արգենտինա։ Ես հիշում եմ, ես հիշում եմ, որ անոնք վերգար ճանավարով դուրսը գան այնտեղ են դակավին ամուսնացած չէին այն ժամանակ հետո ֆրանսիա կացին փարիզ եւ այնտեղ նավով դարին հարավ ամերիկ առանց ոչ մի բան հասան այնտեղ паспорт դուն չկար առաջին դեղ որ մնալու դեղը ունդեղ մգար որ անասուններ գային անոն կալ այնտեղ մնացին ուրեմն այսպես էր ոչ տրամ չունեին ոչ մի բան բայց ամը գա որ արգենտինա միշտ ունեցավ միշտ թուրը բացավ մարդկանց համար, բոլոր մարդկանց, առանց բացառություն, դուրը բացավ հայերը մեջն։ Ձեր papից ինչ ժառանգեցիք, ինչ մասնագիտության տեր էր ձեր papը եւ նրանից ինչ է ձեզ փոխանցվել։ Ինքը միշտ կպատմեր այս պատմությունները, ինքը միայն գոշիգի կորս կներ, գոշիգի վերանորոգում այն կորզը գներ։ Սկիզբեն գոշիկներ գմակրեր, փողոցներ այսպես դուպով գնում էր գնստեր, մարդիկ գալիս էին փոշիկները եւ այսպես քիչ մտրամ ունեցավ, հետո խողմ արավ, հետո դունը գամած գամած շինեց այնտեղ Բուենոս Այրես։ Դագավին գա այն դուն այն ժամանակ։ Աղքատ դեմ մներ։ Ինչ որ պետք է ունեինք ավելի ճունեինք եւ ուրախ էինք, որ ավելի ճունենք։ Մենք ուրախ էինք։ Բարձ բաներով ամեն օրվա բաներու հետ ուրախ էինք։ Հետո հայրս ավելի ինքը սովորեցավ գնաց դպրոց, Իմ բաբիկս դադիկս չսովորեցան լավ իսպաներեն խոսել, բայց հայրս հետո մայրս ավելի գրծություն ստացան, որովհետև զմբաց են այնտեղ դպրոցկացին։ Բավիգիս եւ դադիգիս հետ ես եւ քույրս հայերեն գխոսեինք իրենց հետ փոքր ժամանական, որովհետև իսպաներեն չէին խոսել։ Բայց հայրիկիս, մայրիկիս հետ ալ իսպաներեն ուղագի գխոսեին դունին մեջ։ Ինքը դունի շինարարության կորզեր գներ հայրս եւ պլաններ այսպես զրակրել դուն կոնստրուկտոր գսեն որ հետո գրասենյակ մուներ փոքր գրասենյակ ինքն ալ ուզում էր այն կորզը որ ես ունեմ այն կորզը բայց իմ սրտից մեջ ուրիշ բան գար գիտես ասեն կուզենայի ավելի բան մնել իմ երիտասարդության ժամանակ սկսա ուրիշ բան մնել որ այս աշխարհին մարքանց որ գարիկ ունին ծևով օգնեմ։ Պարոն Զարոսյան, ինչպես եկաք այդ որոշմանը եւ ինչ ուղի անցաք, այսինքն ինչը ձեզ տարավ նման որոշում ընդունելուն։ Մեզ դեռ խաղաց հավատքը, քրիստոնեական հավատքը։ Դա որ տարիքում էր արդեն։ Եվ 18-19 տարեկան եւ ես այլ այն ժամանակ սպորտի հետ կապված էի շատ, այսպես բարապմունքներ, խաղայի, բայց համը կար որ բագասություն գսկայի մեջս։ Հետո բոլոր նյութական բաները ինձ համար երկրորդականն անցան։ Եվ ինչ գուզեմ ասել, երբ որ այն հավատքը, որ ինձ սովորեցուցին, որ ես ալ հարգական դպրոց գացի ունեին կրոնքի դասերը մեն շապատ գմասնակցեի Եկեղեցուն կից դպրոցեր։ Այո, դպրոցը հայկական դպրոցները միշտ գապված են եկեղեցիներուն այնտեղ։ Եվ գային հայ, արաքելական, կաթոլիկ, ապետարանական, որ հայ համայնքը այնտեղ էր։ Ուրեմն ես սկսա մասնակցել եղեցի, որովհետև գնում էինք դպրոցնալ գտաներ այնտեղ։ Բայց հասկացողությունը բոլորովին այն հասկացողությունը միայն բատմական հասկացողություն, բայց չկար կյանքի մեջ։ Եվ հետո սկսա գարտալ աստվածաշունչը եւ սկսա հասկանալ որ ինչ որ մենք հավատանք պետք է կորզի տնենք որ հաջողություն ունենանք եւ սեր ունենանք բոլոր մարկանց համար ուրեմն ես հասկացա որ հավատքը միայն բատմական բան չէ պետք է լինի այսովա համար Եվ հասկացա, զբոսաշունչը կարդալով, որ պետք է աստուծո աղոթեմ, որ պետք է գադարեմ իր կամքը, որ պետք է ասենք ապաշխարել, ինչպես գրված է, պետք է խնդրեմ ներողություն աստուծո իմ մեղքերս, որ ինքը ներե ինձի եւ հետո պետք է մարդկանց սիրեմ եւ այս սերը որ եղավ ինձի իմ մեջս բոլոր մարդկանց համար եղավ ես աշխատած եմ աֆրիկայի արաբ երկիրներ որ շատ աղքատ ինչպես եմենում հետո Հարավ Ամերիկա։ Եվ միշտ ծևում օգնելու մարդկանց։ Ոչ թե տրամով կամ ինչպես ես մարզիչ եմ, օրինակ, ես Եվրոպայի մարգարտագի UEFA մարզիչ եմ, ֆուտբոլի մարզիչ եմ, բայց չեմ աշխատիր այս մարդկանց համար եւ չեմ ուզեր։ Էրի, որովհետեւ ուզեմ, որ օգտակար լինեն գարիկավոր մարդկանց համար։ Եմ մասնավոր իմ մասնակցությունը սսելով ծևում երեխաներն են, երիտասարդներն են։ Իրենց հետ շփվել, թե դե հոգևոր ավես, թե դե իրենց միտքը, թե դե իրենց սոցիալ ծեփով, որ կարողանան կանոն կորզել իրենց հետ, որ անոնք զարգանան։ Ոչ թե ֆուտբոլիստ դառնան, այլ զարգանան։ Ես գնամ կորզել երեխաներու հետ, որ անոնք ֆուտբոլիստ լինեն, բայց իմ կորզած չեն, եւ չեմ ուզեր։ Եվ շատ անգամ էսի ոչ, որովհետեւ կուզենայի ուրիշ ծեփով գիտես այս ֆուտբոլի մեջ հատ ինչպես կսեմ բիզնեսի բաներ կան եւ ես այսպես մարդ չեմ Ես սկեցի այն մուշ բաները, որ հայրիկս ուզում էր, որ ես շարունակեմ, բայց ես ասի ոչ։ Եհետո մեծացա, ավելի մեծ էի եւ ավելի լավ հասկացողություն ունեցա բոլոր բաներուն համար եւ ասված էր շնորհտես այն ծավով որ ընեմ ինչ որ գնեմ ամենդեղ բոլոր մարքանց համար եւ այն սերը որ գրնամ ունենալ որ կան մարդիկ, որ ավելի հեշտ է սիրել, կան ուրիշներ ավելի դժվար է։ Այսինքն նորմալ բան է, որ մենք մարդ ենք, ասված չենք։ Բայց գաշխալին, որ բաց միտք, բաց սիրտ ունենամ, ու որ գրնամ քիչ մոկնել իմ ցերկովս, այնտեղ մասնակցեմ։ Ինչպես որոշեցի Ղարաբաղ կալ ոչ Ստեփանագերդ, ավելի ուրիշ տեղեր կնամ, որ ավելի գարիկ դեսա որ ինչպես անցյալ դարի Գարմի շուկա, եւ այս դարի դերինք Չարդար, Մարդունիալ ուրիշ անգամ ալկացի, Մարդագերդան եւ Ասկերան, որ ավելի պետք է այն կողմերը քնալ։ Ձեզ Արցախի հետ միայն օգտակար լինելու, աջակցելու եւ Աստվածային падգամներով առաջնորդվելու այդ առաքելությունն է կապում։ Ինձ համար Այո, ես հայկական գրթություն ունեցա Արգենտինա, ուրեմն միշտ այն դրմությունը կա, գիտես, բայց միայն սկասմունքներ չեն։ Չեն կնար միայն սկասմունքներով առաջնորդվի։ Ես համար ինչ որ ես գնեմ սպորտի միջոցով կոչում մնե, արակելություն մնե։ Ուրեմն ես կշարունակեմ, նույնպես եթե դժվարություններ կան։ Դժվար է շատ անգամ մարդկանց հետ գործել, որովհետև ամեն դեր դարբեր մարդիկ, դարբեր միտք ունեն Գիտես, մեկը ասե ես գիտեմ։ Հետո գնայի ինչպես իր կորզը գնե եւ գմդազեմ այս մարտին ինձ ասավ ես գիտեմ, բայց կորզով ինձ ցույց է տալիս, որ չգիտեր։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում ֆուտբոլի մասին մի քանի այսպես հետաքրքիր ասույթներ եւ գաղափարներ կային ձեր արտահայտած մտքերում, եթե ընդհանրացնելու լինենք այդ բոլորը, ինձ հետաքրքիր էր ֆուտբոլը միաբանում է։ Ֆուտբոլով գրնաս դիմային գսան խաղեր կգազմագրվես, որ երեխաները մեկը մուսի հետ խաղան, մեկը մուսին հարկեն եւ օգնեն օգնեն եւ հասկանան մեկը մուսի հետ եւ այն հասկացողությունը անոնք լավ ընկերություն գնեն մեկը մուսի հետ եւ հետո պետք է ուտյուն դաս ես փոքր երեխաներուն պիտի օգնես Ուրեմն ամենակարևորը որ կորզը ինձ համար կորզ չէ զարայությունը պետք է սիրո բնել եւ օգնել որ անոնք սովորեն եւ ուտյուն դան եւ ցկել որ անոնք ազատությունով խաղան երեխաները պետք ունի մարդիկ, որ իրեն սիրեն, օգնեն, կաչալերեն, առաջնորդեն, ոչ թե խիստ խոսին, որովե գրնաս խիստ խոսին, Եթե սեր չկա, ոչ մի բան է, չես կնարոգնել։ Երեխաներու հետ պետք է սիրով, համբերությունով եւ ավելի կորս բդինես։ Փոքր երեխաներով ոբվեց 7, 8, 9, 10 տարեկաներ, որ ուտյուն դաս եւ այսեւով անոնք սովորին։ Հետո շարունակական պետք լինի։ Ես այստեղ գալիս եմ մեգամիս 40 օր եւ քիչ միշտ ավելի կմնամ։ Պետք է շարունակական Պետք է այսօր Ղարաբաղը եւ ոչ միայն Ղարաբաղը, աշխարհը Պետք ունի սերունդ մարդիկ, մարդ եւ գին, որ իրենց միտքը եւ սիրտը ունենան այն զարայության հոգին, երիտասարդ երեխաներու հետ կորզեն։ Ոչ միայն այն ծևը, որ հրաման է տալիս, որ պամն է, որովհետև երեխաները երեխա են եւ պիտի իրենց սիրես, պիտի հարկես, որ անոնք ալկեզի հարկեն։ Ես պարկ եմ դալիս աստուծո, որ 20 տարի ես 59 տարեկան եմ 20 տարի իմ կյանքես ուրիշ մարդկանց հետ կորզեցի, սովորեցա, որ գապ չունեի հայերու հետ։ Եվ շատ բաներ սովորեցա, որ ինձ օգնեց։ Եվ այն ծևով էլ ես գոկնեմ ուրիշներուն եւ ավելի օգտակար գլինի իմ կորզս, ասենք։ Որովհետեւ ուրիշ մարդիկ ինձ սովորեցուցին շատ բաներ։ Ես ունեցա երեխաներ, որ օրինակ որ հայ չէին որ ֆուտբոլի մարզի չէի օրինակ գար մեգը մի քանի դարի առաջ հիմա 30 դարեգան է բայց այն ժամանակ 14 շատ լավ ֆուտբոլիստ եւ լավ մարդ շվեյցարիացի էր հիմա ինքը 30 դարեգան է եւ ինքը սպորտի մասնակից է։ Եվ ես իրեն հետ գխոսինք, ոչ միայն գխոսինք, այցելենք։ Ինքը ինձ գսե հիմա ռուպեն այսպեսները, այսպես էր, այսպես, այսպես։ Ես ուրախությունով գլսեմ։ Նախքին աշակերտին։ Կասկածար, որ ուրախությունով ես ալ ուրախ եմ, որովհետեւ հիմա ինքը բաներ ունի, որ լավ են, եւ ես կնամ սխալվին։ Եվ ինձ կօգնե, որ ես ավելի քիչ սխալվի։ Բայց շատ անգամ մենք իբրև հայ դարձենք որ մենք ամեն բան գիտենք ես հիմա խոսում այս սպորտի մասին ոչ թե քաղաքական բաներով շատ անգամ կան բաներ որ ուրիշների միջոցով կնանք սովորին նույնպես եթե հայ չեն Պարոն Զառոսյան, եղել եք շատ երկրներում, բնականաբար այսպես թե այնպես շփում ունեցել եք հայ համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Ձեր անձնական փորձը հաշվի առնելով եւ համայնքների հետ ձեր շփումները, Սփյուռքում հայ մնալը դժվար է, ինչ խնդիրներ եք նկատել հայկական մշակույթը պահելու գործում։ Հայերը ընդանուր իմա գրնամ խոսիլ Արգենտինայի մասին, լավ ներկայացված են Արգենտինայի մեջ։ Լավ անուն ունին, բգայություն, կանաչված են, խարգված, ընդանուր, որովհետև մեկ դարի չէ, երկու դարի չէ, 100 դարի այնտեղ եկած են եւ ավելի, 100 դարի ավելի։ Իմա չգիտեմ, որովհետև ավելի կճամփորդեմ քան թե առաջ, բայց ժամանակներ ալ եկած են, որ հայեր գային գարավարության մեջ Արգենտինայի գարավարության մեջ մարդիկ, որ գարավարության ներս ճաշտոններ ունեին, իբրև ընդրված էին։ Ուրեմն այսպես ճանաչված են եւ լավ վկայություն ունին այնտեղ։ Նույնը դասած եմ Ուրուգվայի, որ Արգենտինայի սահմանի երկիրն է, որ ես շատ այցելած եմ։ Այնտեղ Ուրուգվայի ավելի փոքր երկիր է, 3 միլիոն գարզամ եթե սա չեմ սխալվի, մարդիկ կան այնտեղ Ուրուգվայ։ Արգենտինա 50 միլիոն մարդիկ կա։ Հետո այո, հայերը հա դեսած եմ Էթիոպիա, ու բորկացի Էթիոպիա, Աֆրիկայի մեջ շատ փոքր համայնք։ Ամենդեղ հայ գար, ու որ ես կացի, ոչ թե գնում եմ փնտրելու հայերը, ճանապարհով գտնվին։ Անձամբ ձեր փորձից ելնելով հայ բնալը, լեզուն, մշակույթը պահելը։ Դժվար է, այո, շատ դժվար է։ Շատ դժվար է հայերեն լեզուն իմա բահել արդասահմանին մասնավոր անավանդ ուր որ հայկական դպրոց չկա ընտանիքները ալ իդես օրինակ մեր դունին մեջ ես բաբիգիս դադիգիս հետ հայերեն գխոսեի հետո հայրիկիս մայրիկիս հետ չէ հիմա դպրոց գնում էինք 9-ին մինչև 5 ունեինք հայկական բաժին իսպաներեն բաժին դպրոց գնալ մեզ համար իբրև երեխա հարգարձես որ կորզի ալ գնում էինք ու տանզգես գնում ենք դպրոց 9-ին գսկսել հետո գվերատանային 5-ից գես Գարզե որ կորզի մեջ ենք, մի ժամ ընդ միջում ջաշի ուրեմն գար հայկական բաժին 3 ժամ հետո հիմա հայկական դպրոցները այն բանը ճունին մին ժամանակս բոլոր հայ էին հիմա չեն գտնար բոլոր հայ լինել եթե ոչ դպրոցները ճունին մարդ ընտանիքները խառնված են ոչ հայու հետ նորմալ բան չես գտնար մեղատրել այս բանը մեր ժամանակ օրենքը քիչ մեծվեց է որ բոլոր հայերը պիտի դերթային հայկական դպրոց հիմա եթե այն օրենքը տնեն քիչ մարդիկ պիտի մասնակցին, որովհետև ոչ միայն դրամի խնդիրը, հարնեվազն ընտանիքները, հետո պետք է քիչ մտրան վճարեն մարդիկ, եթե ոչ չես կնար դպրոցը բաց։ Այնտեղ ալ, ալ գխարնվին մարդկանց հետ, հետո մույս սերունդները չեն կարող։ Ոչ թե չեն ուզում, այլ այլ այսպես է ցանկը եւ մարդիկ ուրիշ լեզուներ գսովորին օրինակ ես հիշում եմ երբ առաջին անգամը երբ ես եղա Ղարաբաղ եւ Հայաստան 92 թվականին միայն իսպաներեն գխոսեի եւ հայերենը քիչ ավելի ուժեղ էր այս ժամանակ են հետո ես սովորեցա անգլերեն բարձր մագարտակով հիմա անգլերեն ավելի գօգտագործեմ։ Հետո կացի արաբ Եմեն, որ 4 տարի արաբերեն արկիչ մը սովորեցա, որ քանի լեզու գիտեք։ Հիմա լավ խոսելով ասենք այս իսպաներեն, անգլերեն եւ ինչ որ գլսես հայերենով։ Հետո երբ որ Եմեն էի, կացի սովորեցա լեզուն խոսելու համար, ուրեմն երեխաներու հետ, երիտասարդներու հետ գօգտագործեի։ Մա 20 տարի առաջ էր ասել հետո ելա այնտեղեն այլ չօգտագործեցի արաբերենը։ Ուրեմն կմորանաս, որ այլ մեզ է, ես 37-38 դարեգան եմ, ավելի դժվար է որ մեզ ես լեզումը սովորին։ Ուրեմն հայերեն ալ իր մագարտակի չավ, որովհետև 20 տարի չօգտագործեցի, դամ շատ քիչ։ Հերթական ձեր այս այցը Արցախ երկարաժամկետ է։ Ինչի մասին է վկայում։ Ուզեցի այս անգամ ես սկացի, որ պետք է քիչ ավելի երկար մնամ եւ գազմագրվեցի։ Մի դարի է որ կգազմագրվեմ այս անգամ։ Միշտ ես ավելի երկար կմնայի Հայաստան, Վրաստան ալգայցելեի։ Բայց այս անգամ որոշեցի ավելի երկար այստեղ մնալ։ Այսպես սկացի գրնամս հիմա գսկամ։ Միշտ հույսով եմ, որ բաները լավ պիտի լինին, բայց ես գուզեմ ընել փամը կամ օգնել ծևոմը, որ քիչ ավելի մարդիկ ով որ այս զարայության մեջ միասին պիտի ընենք բաները, եթե գտնամ քիչ ավելի սովորեցնել կամ կաչալերել որը մենք չենք գիտեր, ես հիմա 59 դարեգան եմ, ես երբ որ ավելի կմեզանաս, կսկսիս մտածել, որ քո կյանքի ժամանակը ավելի քիչ է, Ուրեմն այն ծևով ալ ես սկացի, որ պետք է բան մնեմ, որ քիչ ավելի մնայում լինի։ Եվ այս մարտիկը հասկանան, որ իմ սերս այսպես է եւ դժվար ժամանակ է Ղարաբաղի համար ալ շատ դժվար ժամանակ է հիմա անալ ես ալ գսկամ եւ ես ցավալ ունիմ այս բոլոր բաներու համար եւ հայերու համար ալ բոլոր աշխարհի մեջ բայց մանավանդ այստեղ եւ Հայաստանի համար ալ որովհետև ինչ որ միշտ սովորեցան հայերու մասին, ես այն ժամանակ են, երբ որ ես երեխա էի, հայերեն դպրոց գնում էինք, այնտեղ կմնան դակավին։ Գոգնե, որ շարունակական փամը ունենք այստեղ։ Ոչ թե շատ երկար պիտի մնամ, բայց ինչ որ կարող եմ մնալ, կմնամ։ Որոշեցի այսպես։ Որոշեցի սիրով նվիրված եւ փամոնենք օգնելու, կաչալերելու երեխաները, որովհետև ես կհավատամ, իմ բոլոր սրտովս, որ մեր խույսը վերջապես երիտասարդները եւ երեխաներու վրա պիտի տնենք, որովհետեւ անոնք անոնք են աբական։ Այսօրամար ես մտածեցի իրենց հետ կորզնել որ անոնք ոչ միայն ուրախանան ժամանակավոր ծևով եւ ֆուտբոլ խաղան եւ այս թիմային բաները, բայց բամ մնա իրենց այսով որ մտածեն, որ անոնք կարևոր մարդիկ են։ Կարևոր մարդիկ են եւ մենք հիմա պիտի ժամանակ դրամատրենք իրեն, որ ավակա լինի։ Ոչ թե սպասենք ավական պիտի կա եւ հետո ժամանակ պիտի դրամատրենք։ Որովհետեւ հիմա ժամանակ չես դրամատրել, ավակա չի կա հիմա պիտի դնես կորզը բաղվա համար այսինքն ապագա կառուցելը ուղակի իմաստով հենց ձեր ասածն է ինձի համար ավական ոչ թե ավական ժամանակով է այսօր է հիմա պիտի աշխատես բաղվա համար Ուրեմն վաղը պիտի չլինի, եթե այսօր կորս չենես։ չի Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, Պարոն Զարոսյան, մեր հարցազրույցին մեր ընթառաջելու ձեր ժամանակից տրամադրելու համար եւ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր բոլոր նախագծերում, ծրագրերում, որոնք կապված են ձեր այդ V առաքելության հետ եւ մասնավորապես Իշա Արցախի ու Արցախի երեխաների։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզի այլ որ ասված օրքն է, ես այլ ամեն օր գաղութեմ, աստվածաշունչը կգարտամ եւ աստուծո կխնդրեմ, որ ուղղություն դա, որ ավելի քիչ սխալվեմ։ Գիտես, մենք բոլորը կսխալվենք, բայց ավելի քիչ սխալվեմ, որ ավելի օրհնություն լինենք ժողովրդին։ Աստված օրհնե։ Հարգելի ռադիո լսողներ, մեր զրուցակիցն էր Արգենտինահայ ֆուտբոլի մարզիչ Ռուբեն Զարուսյանը։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ արող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։